Saruna ar bīskapu par aktuālā baznīcā un ārpus tās. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis sarunā ar bīskapu un šajā reizē ar emeritēto, nu jau jāsaka emeritēto, bīskapu Edvardu Paulovski. Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžās āmeni! Uh, droši vien uzreiz gribas arī prasīt, kā ir būt tagad emeritātam, nu tādā svešvārdā, jeb uh, latviski pensionētam <laughs> bīskapam. Eh, jā, tā tas ir, mm, tas ir tāds svešvārds emeritūrā, tas nozīmē pensija latviski, un tā latviski to arī, mm, tā arī lietojam šo vārdu, ne jau kaut kā citādi, bet taisnīgi, ka pensijas gadus sasniedzis un tam līdzīgi. Uh, bet, eh, nu, to jau tā vienā momentā varbūt eh, ir grūti eh, tā iejusties it kā cilvēkam no malas par to biskapa pienākumiem, uh, Eh, tāda maza, maz varbūt tās, tādas uztveres vai grūti uztvert to eh, cilvēki saprot tā, kā viņi paši gājuši pensijā, gāja katru dienu uz darbu, un tad, kad aiziet pensijā, tad ar nākošā rītā vairāk nevajag tur iet, un tur, nu, nekas vairāk ar šo darbu nesaista, un, un ja aizies, tad, tad visi raustīs plecus, ka ta, ko ta šis atnācis atkal, taču pensijā aizgāja vakar, kas sakot, pavadīja gājām pensijā un šodien viņš atkal darbā ir, bet eh, nu, biskapam tā it kā grūtāk aiziet vienā momentā izrauties un pateikt, ka nu, vairāk nekas nav. Un eh, it sevišķi jau šī manā situācijā, ka jā, ir nozīmēts bīskaps, kas pārvaldīs un jau pārvalda diecēzi, Tas ir arhibīskaps Zbigņevs Stankievičs ir kā apustuliskais administrators un bīskapa pienākumus pildīs eh, arī turpmāk līdz jauna bīskapa izraudzīšanai, ievēlēšanai, konsekrēšanai, vai kā mēs to nosauktu, eh, kamēr viņš ieradīsies šis jaunais bīskaps, ka tad jau skaidrs, ka būs gandrīz tā kā valsts eh, iestādē, ka aizgāja un viss vairāk, kas ko atpakaļ neskaties. Bet tagad tas tā pakāpeniski pāriet un es vēl tā, nu, visi pēc kārtas man tur mm, tad pašā kūrija e, nāk un, un jautā to un vienu un otru un trešu un, un tur tas un tas būs un, un, un vēl kaut ko tur vajag un tā, bet e, es parasti tad tā mēģinu gan nokārtot to, gan arī pateikt, ka nu, es neesmu vairāk bīskaps, nu, nu taču mm, saprotiet to, nu, ko tad man katru reizi vajag jums atkārtot, vai arī, nezinu, sako tā pajokam uz pieres uzlīmēt, ka es neesmu vairāk valdošais bīskaps un tā. Bet, eh, nu, pamazītiņām skaidrs tas eh, viss aiziet, tā sakot, pagātnē, un, eh, un tā, nu, kas sakot, citi uh, varbūt cita situācija un cita pienākuma. Bet tas izklausās, ka šobrīd nemaz tā īsti nevar just, kad, eh, kad ir hmm, pensija iestājusies, ka tāpatās tie darbi, ja dzīvošana notiek tur patās uz vietas un kalpošana arī tur notiek, un tad pa lielam nevar... <laughs> Cik Jā. cilvēki no malas nezin, kāda atšķirība. Viņi arī hmm, tad vēršas Mm, jā, jau. vēl <laughs> jau, vēl jau arī arhibīskaps pateica e, pārņemdams, e, sakot, katedrāli un e, būdams tur tanī, tanā svinīgajā dievkalpojumā, kad, nu, it kā mani palaida pensijā un, un arhibīskaps pārņēma un bija arī nuncijs un, un citi bīskapi un tad viņš vēl arī tā pateica, ka tagad, ka nu, ne jau nebūs, eh, nu, tā daži izteicās vai, vai daži tā uztraucās, ka tagad mums nebūs bīskapa, bet eh, viņš teica, tagad jums būs trīs bīskapi, un, eh, un tad, <laughs> tad viņš gan sevi, gan savu palīgu bīskapu, Andri Kravali, nosauca, gan arī mani, ka es vēl jau tur joprojām palieku, un, bet es vēl arī to dzīvokli istabu neesmu atbrīvojis, bet nu, tas it kā nav kam, ka es viņu atbrīvošu, tāpat tukša stāvēs. Bet eh, nu, to jau būs jāizdara skaidrs. Ak, ir, ir plāns ar kaut kur citur pārcelties vai palikt Jelgavā tad arī dzīvot? Nu, Kā izskatīsies to... tas, kad nu, beidzot tad tiešām fiziski <laughs> jau būs tā pensīze? E, eh, nu, it kā jau baznīcas likumi, nu, e, nu neļauju, teiksim tā, e, ka nākošais bīskaps e, neraksta iepriekšējam bīskapam, vienalga cik viņam gadu un cik viņš tur stipris vai ne, e, ka neraksta iepriekšējam bīskapam nominātu kaut kuru skadu draudzi vai, vai kaut ko citu, ka viņš ir atbrīvots no saviem pienākumiem un tad viņš tā arī nu, ir brīvs no visa. Bet eh, no nu, tādā pašā reizē es jau negribu tā mm, otrādi pateikt, tagad te, nu, viss aizcirs durvis un manis te nav. Un tā, nu, galu galā man jau nav nekādu tādu īpašumu pašam savu, un eh, tur pie katedrāles ir eh, vairākas telpas, kur uh, Eh, varēs dzīvot, un es domāju, ka man tur nedzīs no turienes, bet es varu arī mazliet tālāk dzīvot un, eh, un tā pameklēt pats, vai no nu arī, kad būs eh, biskaps nozīmēts, tad varbūt viņš man pateiks, kur man labāk pārcelties uz kurieni un kur dzīvot, kur palikt līdz, nu, līdz kamēr acis aizvērs pēdējo reizi. Nē, nu jā, bet tā ir, nu tāds personīgs jautājums, bet tā ir tāda pārmaiņa jau nozīmīga šobrīd jau. Nē, nu noteikti. Kā jau pensijā ejot. Nē, nu noteikti. Es arī jūtos tāds vairāk uh, vairāk, nu, kā lai saka, mazāk saspringts, pieņemsim tā, teiksim, jo tādas lietas, kuras e, vajadzēja attiecībā uz priesteriem, uz diecēzes tādu pārvaldīšanu, tur vienu uzklausīt otru un trešu un tā, nu, es visiem teikt varu tā nav, es, es ne, nezinu, jūs vēršaties pie bīskapa, viņš ir valdošais bīskaps, es esmu brīvs, es esmu atbrīvots, pats es neesmu šeit eh, tas, kurš eh, šīs lietas kārtos un uzklausīs un kaut ko darīs, kaut kādā veidā reaģēs, jo es eh, nu, neesmu pilnvarots vairāk to darīt. Uh, iesim mazā muzikālā pauzītē, tad atgriezīsimies un varbūt tās uh, Um, ehm, Radījumā arī klausītāji, jums ir arī kādi jautājumi, ko vēlaties uzdot um, biskupam Polovskim, tad to jūs varat darīt kā parasti sūtot īziņas vai zvanot studijā uz telefonu numuriem. Īziņas sūtat uz numuru 266 77 272, bet zvanīt uz 67 969 131 un ja varēs, tad eh, ekscelences arī atbildēs uz šiem <laughs> jautājumiem, bet varbūt tās eh, tā piesakot jau pēc muzikālās pauzes eh, šo tēmu, man personīgi interesētu, kas ir bijis varbūt tās tas, nu, lab, nu skaistākā pieredze vai tā svētība, kas gūta pa šiem, nu, bīskapa kalpošanas gadiem – vai pirms ēteru runājam, tu nu, jau netālu ir 50 priestrības gadi, eh, kas ir bijis tas skaistākais un varbūt tas, kas ir tas izaicinošākais, arī, bet pēc muzikālas pauzītes. pasaulē dzīvot un paļauties, ir labi man būt pie tevis tik kļūt. Dzīve ir grūta un ceļš ir tāls, ir jāiztur tas, ir jāuzticas. Pasaulē dzīvot un paļauties, ir labi man būt pie tevis tik kļūt. Jūs klausāties raidījumu Saruna ar bīskapu, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt rādījumu arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un raidījums sarunā ar bīskapu, šajā reizē ar emeritēto bīskapu Edvardu Paulovski, Jelgavas e, emeritēto bīskapu nu, tāda vienreizēja iespēja iztaujāt viņu, tā kā, ja jums ir savu jautājumu vai varbūt tās kās, kaut kas, ko vēlaties um, pateikt, um, nokomunicēt viņam, tad to jūs varat darīt, kā es teicu, pa telefonu numuriem īziņu formātā 266 77 272 vai zvanot studijā uz telefonu numuru 67 969 131. Bet atgriežoties pie sarunas, uh, Eh, pavisam īstāds eh, priekšstats tiek gūts par to, kā tad ir šajā pensijas iesoļošanā pensijā, eh, bet atskatoties atpakaļ, kā, kas ir tās lietas, kas ir varbūt tās palikušas īpaši sirdī, kā pozitīvas vai kā svētība vai mm, tas labais, un, un otrs puses tas jau pēc tam būs par to, kas tad varbūt tās ir bijis tas izaicinošākais pa šiem uh, gadiem. Mm, es laikam esmu teicis, eh, vai teicis vai neteicis, eh, tādu, nu, tādu kā, kā mm, joku tādu, ka biskapam jautā, kas viņa dzīvē ir tāds eh, pats, kas viņu iepriecina, kas tas priecīgākais, un, un tā biskaps padomājis, saka, nu, uh, nu, priesteri viņam sagādā vislielāko prieku, un pēc tam pēc brīža viņam jautā atkal, bet kas vislielākās rūpes un raizes un, un tādu sarūktinājumu. Viņš tā padomā, padomā, saka, nu, priesteri, <laughs> tā kā gan viens, gan otrs, un šeit tas, tas ko var atcerēties eh, par to labo no tā pavadītā laika, no manas darbības laika, tie 13, gandrīz 14, bet nepilni gadi, e, tani Jelgavas diecēzes bīskapa e, tādā pienākumus pildot, e, ir arī tāpat tas prieks par daudziem priesteriem, nu, daudziem, teiksim, ne, ne tik jau daudziem, kā kaut kur citur, varbūt citās lielās diecēzēs, kā, kā kaut kur tur dzirdēja kādreiz, ka, ka Polijā kādā diecēzē 700 priesteru, nu, nu, tad jau tur arī tās svētības, ka pilns presbiterijas svētību brīdi ar eh, priesteriem, kuri mm, visvētā, mm, to visu svēto litānijas laikā ir mm, krustā guļ vai kā tur teiksim, varbūt ne tik gluži krustā, bet nu, eh, tādi nokrituši uz vaiga lūdzas eh, un kopā ar tautu lūdzas, ka tur pāriet nav kur, ka viss presbiterijas aizņemts ar, ar tiem nu, teiksim tā, gulošajiem priesteriem, kandidātiem, bet eh, šitai jau skaidrs pa vienam un, un arī nav tik daudz, bet eh, prieks ir tad, kad eh, katru reizi, kad, nu, kā lai saka, kad iesvētīja priesteri vienmēr jau visiem, varbūt tautai arī prieks, prieks un sveic un vēl eh, visu labu un lūdzas par to jauno priesteri, bet eh, tanī pašā reizē tādas arī iezogas kaut kādas tādas kā uztraukums un, un tā, kas no viņa būs, kāds viņš būs, kā viņš pildīs savus pienākumus. Un eh, tad ir labi un prieks redzēt, kā pēc tam viņš ieiet šinī, šinīs pienākumos un tos tā labi un eh, apzinīgi pilda un, un tiešām prieks cilvēkiem un pēc kāda laika, varbūt kādā tādā gadījumā pēc kaut kur vai nu uzraksta kādu ēpastu cilvēki no tās draudzes, kur viņš ir un saka paldies jums, ka jūs tādu priesterīti mums atsūtījāt tādu prāvestiņu, cik labs viņš ir, un, tā, un tādi mēs esam priecīgi par to, un, eh, un man prieks ir bijis, kā teikt, prieks līdz asarām, un par, par tādiem gadījumiem, un skaidrs arī, arī otrādi ir arī bijuši gadījumi tādi, kur, kur zvana vai, vai raksta, vai tur kādu sūdzību raksta un tā, un, um, un, un jautā, nu, kad tad jūs atbrīvosiet mūs no šī priestera, vai tad mēs esam kaut kādi te nolādētie, ka viņš te pie mums būs tagad gadu no gada un tā, taču vai, vai nevar pamainīt kaut ko un tā. Un, un, tad, un tad tiešām arī tas rūgtums līdz asarām. Nu, gribas teikt, nu, ko tu dari? Bet, bet nu, tā tas notiek, un tad jau tas gan šis prieks, gan arī rūgtums ir tāpat uh, Eh, par tiem pašiem priesteriem. Skaidrs arī citas lietas, nu, nu tas tādas garīgas lietas un arī attiecībā par, par to darbību varbūt un, un arī par sakramentu dalīšanu un prieks arī kādreiz būt eh, vizitācijā, tur tikties ar draudzi, ar draudzes aktīvistiem, draudzes locekļiem un, un, un tad, kad eh, redz, ka viņi ir tādi priecīgi tur draudzē darboties un būt, un tad, eh, tad tas arī prieks ir. Un, eh, un otrs prieks ir savā ziņā, nu, varbūt ne, ne katram tā gadās, bet nu, man tā gadījās, ka arī esmu tādā tīri saimnieciskā lietā nu, vadījis, varbūt mazāk vajadzēja man to vadīt, bet nebija jau arī kam to tur lūgt, uzticēt un tā un uzkraut, e, arī tādas tīri saimnieciskas un būvnieciskas e, lietas, e, viesītes baznīca, uzcelta Elejas baznīca, arī Karitas centris Jelgavā, arī rekolekciju māja Līvbērzē, un tie, kuri tur ir, un e, kuri, kuri kas, kot, ņem šo dalību e, tur dievkalpojumos un, un arī rekolekciju mājā, pieņemsim, kuri tur paliek, e, viņi visi, nu, varbūt ar, ar tādiem dažiem izņēmumiem kāds tur, kuram, <laughs> nu, uh, Nu, ir jau dažādi cilvēki, kuram ne, kad ir labi, tad atkal nav labi. Bet, eh, bet pamatā jau viņi ir priecīgi un saka paldies un apmierināti un, un tā. Nu, viss jau nekad nebūs eh, tā, ka, ka visiem patiks. Tas nozīmē, es domāju šeit, ka tuvu mājām un ārpus no pilsētas klusums eh, un arī uh, arī tuvu pilsēta. Ja būs pilsēta, tad tur nebūs klusuma. Nu, tas, tas nav iespējams visu, tas, ko te, to e, satai, sat, tā sataisīt un nosakārtot. Un arī tās baznīcas, kuras ir uzceltas, pēc manām domām vismaz, nav ne pa mazu, ne pa lielu, Tas nozīmē, ka var viņas apsildīt, apkurināt, uh, un priekš tās draudzes pietiekoši, kur cilvēkiem novietoties un sapulcēties uz dievkalpojumiem, un e, arī citādi telpas ir tik, cik vajag kaut kādai tādai pulcēšanās brīdim, kādam pēc dievkalpojuma, gan vienā, gan otrā vietā, gan e, viesītē, gan mm, e, elejā, un, nu, nu tā apmēram Tā kā tur arī savs, nu, kā sakot, savs prieciņš ir un ko arī atcerēties, varbūt arī kādreiz parādīt citiem. Es kā reiz pie sevis domāju, viens ir par to labajām, pozitīvajām lietām, bet es gribēju jautāt, e, kā vispār e, redzat tagad, e, nu, jāsaka, atstājot diecēzi, kā redzat, kā raksturotu diecēzi kopumā, kāda ir Jelgavas diecēzi? Ilgaus diecēze nav liela un priesteru nav daudz un derētu es tā visu laiku tā domāju, ka priesteru trūkums, priesteru trūkums, jā, tas tā arī ir, es arī tagad varu to pašu atkārtot, ka tas ir priesteru trūkums, bet e, tanī pašā reizē gribas teikt, ka tāds arī neliels priesteru trūkums. Es tā parēķināju, parēķināju, paskaitīju, ja būtu bijis vēl vismaz kādi trīs vai četri priesteri klāt, nu tad arī pietiktu, jo tās draudzītes, kurās ir maz cilvēku, nu tā ievērojami maz cilvēku, uh, nu, tur nozīmēt prāvest uz vietas, lai viņš dzīvo tikai tanī draudzē, nu, arī ir tāda, nu, kā dažreiz dzirdēju, tāda izšķērdība, ka, ka, ka na, cilvēku nav, bet prāves tur priesteris uz vietas, eh, kas, kur, kur, kur draudzi tikpat kā, nu, tā varbūt uh, varbūt neattiecīgi tā teikt, bet, bet ka draudze priesteri nevar uzturēt un, un viņš tur nozīmēts, nu, nu, nu, tas arī nebūs tas labākais risinājums. Un, nu, un, un tā, tā tas ir tāda, nu, teritorijas ziņā jau, kāda viņa ir, tāda viņa ir, bet uh, tāda nu, mazliet nepraktiska ir, tāpēc ka ļoti, ļoti tāda izstiepta no Baltkrievijas robežas tur pie Daugavas, tas ir Varnaviči pēdējā draudze tur tanī stūri un pēc tam gar Lietuvas robežu līdz pat uh, jūras līcim, līdz Engurē, vēl Engure skaitās Jelgavas diecēze nu, tāda, ja braukt, nu, tad ļoti tālu līdz tam stūrim, un, e, un tas, kur tādā it kā platuma ziņā, nu, tur nekas nav, pieņemsim, no, no kādas e, tās e, Jēkapils līdz Baltkrievijas robežai, nu tur, cik tu tur ir to kilometru, bet no Engures līdz Varnavičiem, nu tur kaut kur pāri 300 kaut kur būs, um, nu tā apmēram. Nu jā, bet varbūt tās tādā veidā paskatīties, ka, kas ir tā pirmā doma, kas nāk, nu, garīgi raksturojot arī diecēs, vai ir kaut kāda, kaut kāda specifiska garīgā uh, dzīve vai, vai pieredze, kas kaut kā izceļas īpaši. Nu, sēlija galu galā, vai ne, tas jau ar kultūru telpu Latvijā ir citādāk, vai tas ar kaut kā ir ietekmējis mm, Jelgavas diecēs kā, kā baznīcu, vai ar kādu citu aspekti? Nu, attiecībā uz tādu garīgo, garīgā ziņā un e, to teritoriju saistīt ar garīgo izaugsmu varbūt grūti es teiktu, ka mm, viss, vis, ne viss, bet ļoti, ļoti daudz eh, ir atkarīgs no prāvesta, kas apkalpo šīs draudzes. Eh, nezinu, neesmu lasījis, bet tā dzirdēju, ka, ka, ka Stalins esot tādu eh, frāzi izteicis, ka kadri izšķir visu. Uh, nu, gluži visu varbūt es negribētu tā piekrist, ka kadri izšķir visu, bet tie kadri, tas nozīmē tie, kuri apkalpo draudzes, cik viņš energiski, cik viņš svēti darbojas un e, arī nu, tā palīdz šiem cilvēkiem, iziet viņiem pretī, ar kādu viņš to entuziasmu e, darbojas, ja, e, ja pats prāvests tā nu, nu, kā lai tos tā noraksturo, ka nebūtu par, par stingru pateikts, ka prāves, e, nu, ka nav nekā, nu, ī, paldies Dievam, un man vairāk laika brīva, un, un es varu tur makšķerēt, aizbraukt vai, vai kaut kur ekskursijā, nezinu, kaut vai arī uz ārzemēm, ne tikai pa, pa Latviju, pa Latviju jau te, kur te daudz tagad jau visas mm, robežas ir vaļā. Un, un tad, tad tā apceļot pasauli, bet e, apceļot varbūt vajadzētu savu mm, draudzi, un apmeklēt tos cilvēkus, kas tur ir. Un e, cilvēkiem jau patīk, ka prāvests nevis e, tādu kungu e, spēlē savā draudzē, bet gan kalpu, ka viņš ir pēc Jēzus sirds un Jēzus gara tas dvēseļu gans, kā mēs sakam, ka viņš tiešām ir dvēseļu gans, ka viņš, eh, kā Kristus saka, ka cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdā, atdotu savu dzīvību daudzu atpestīšanai. Tātad tur ir tā būtiskā lieta, ka prāves domā, ko es vēl varu izdarīt, nevis – un, un sarg Dievs, es negribu te ne par vienu domājot pateikt, ka, ka ko es vēl varu nedarīt. <laughs> nu, jā, <clears throat> bet e, un šī ir, e, e, kā teikt, tā, tā lieta, ko ļoti regulāri dzirdam, vai ne, kad kā prāvestam būt tam aktīvam un, un, un, un motivējošam, iedvesmojošam arī tajās draudzēs un gatavam rīkoties un īstenot šo kalpa aicinājumu draudzēs. Bet tad ir jautājums, kā jums pēc nu, jau 50 gadiem priesterībā, tūlītās jau būs maijā šie 50 gadi, ko jūs varat kā padomu varbūt tās dot, kā tad šo pareizo attieksmi vai stāju tad izkopt vai iemantot, ja viņas nav vai kā veicināt arī citos priesteros Nu, es domāju, ka tas jau nav nekāds noslēpums, un es te neatvēršu nekādu tādu jaunu mācību. Tā ir tā pati askēze, tā ir tāda, uh, nu, uh, nu, pašaizliedzība un arī cilvēku dvēseļu mīlestība, kā to saka eh, daudzi svētie priesteri, uh, un e, kā to ir teikuši, pieņemsim, e, viena frāze no Jāņa Bosko dzīves, kur viņš savā lūkšanā teica, dod man dvēseles, pārējo ņem prom. Tā viņš lūdz Dievu, dot dvēseles, viņš grib dvēseles pestīt, viņam pārējais neinteresē, viņš gatavs no visā atteikties, e, tikai lai dvēselēm e, viņš kalpotu un, un lai dvēselēm e, viņš palīdzētu iet šo pestīšanas ceļu. Un e, daudzi citi, pieņemsim tas ārsas prāves, nu, nu tur, ir, tur ir no kur smelties un smelties, lai tikai uh, to neuzskata, ka, ā, ko tad tur, tas tur no viduslaikiem tur, tas tagad neder. Nē, der tagad arī, ja gribi kaut ko darīt un kaut ko tādu tiešām um, savu draudzi izkustināt, tad, tad dari tā, kā Arsas prāvesis teica, kad viņam kāds no kaimiņu prāvestiem žēlojās, ka, nu, es, es to tur, es visu daru, bet, nu, man draudze paliek tāda, tāda, nu, vienaldzīga un tā, un tad, un tad šis e, prāvesis, e, Arsas prāvesis Jānis Vienei saka, a cik tu par to esi gavējis, cik tu esi sevi šaustījis, cik tu esi lūdzies un negulējis naktis, uh, Nu, tad tas prāvis saka, nu, nē, to nav darījis. Saka, nu, tad nu, neko nav darījis, tad nu, sāc kaut ko darīt. Un tur ir tā lieta, ka mēs kaut kā esam aizgājuši e, uz to, ka mums vajag vajag tur, nezinu, e, pastiprinātājus un visādus tur nu, nu tādus instrumentus visādus un vēl un vēl un vēl kaut ko, ka tas būs tas, kas, kas visus atdzīvinās un visiem būs interesanti. Interesanti var būt, bet cik viņi paliks dievbīgāki. Un eh, sevišķi jau te jārunā par tiem uh, jauniem cilvēkiem, jauniešiem un, un tādiem arī spēka gados vēl cilvēkiem, viņi gaida no priestera uh, tādu īsto mm, mm, aiz, pašaizliedzības eh, atteikšanās eh, piemēru, nevis tikai tādu, kurš eh, prot kaut kādas tur manieres un, un, un, un vēl kaut ko, un vēl kaut ko, tā kā mm, tāds, tāds, kad es mācījos seminārā, man nāk atmiņā te gribas pateikt to, ka, ka mums uh, mūžībā jau aizgājušais seminārā rektors savā laikā bīskaps Zondaks teica, ka e, nemāciet cilvēkus kā draudzi, kā vajag dzert. Māciet, kā nevajag dzert. Labs padoms. <laughs> Mums ir telefons zvans. Ne. Vai ir tomēr? Lūdzu, lūdzu. Nu, lai būtu slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos, mazu, mazu brītiņu, ekscelenci uzliks austiņus un varēs dzirdēt arī jā, jā. jūs. Tagad jā, jā. jau var jā, jā, dzirdēt. Tāpat jums. Nu, lai būtu slavēts Jēzus Kristus, nu prieks dzirdēt, prieks dzirdēt mūsu bīsk, nu, bīskapiņš, nu tāpat jau bīskaps un ir, paldies, paldies, sirsnīgs par to kalpošanu, mēs tik priecīgi visi sakām, bet, nu, skumīgo kaut ko, nu tā. Nu, mēs tā vēl redzēsim, baznīcā būs tāpat vai ne pie mums. nu, kamēr dzīvos, tikmēr turpat jau vien būs, Valentīna kundze. turpat vien būs. nu, paldies, paldies, mums jau ļoti labs priestarīts ir, vispār nemaz labāku nevar būt mums, un, un, un paldies par kalpojumu, lai veselība, veselība, mēs jau te lūdzamies, lūdzamies, cik nu spējam, cik varam atkal, lai, lai vēl tā veselība, lai palabojās, lai palabojās apaujs. Nu, lūdzaties par jauno bīskapu, lai viņš būtu jā, ātrāk. Jā, es arī un, lūdzos, būtu... lūdzos, jā, jā, jā, pa jauno un pa, pa, pa, nu, pa, pa pensionāto arī. Vajag lūgties arī, par abiem vajag lūgties, jā, par visiem jā. vajag, par visiem. Pa daudz nebūs, pa daudz nebūs. Droši var lūgties arī par pensionēto. Varbūt, jā, jā. varbūt ne pa daudz, citādi jūs man neļausiet nomirt. Nu, nu, tas, nē, tas jau, ka nāks, tad nāks, tur nekā nevar darīt. Un cik jau nu katram mums ir nomaliksim. nu jā, <laughs> nu jā, tas, tā, gan, tas tā pa jokam varbūt. Nu jā, sirsnīgs paldies par zvanu. Uh, ejam muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu arī šo sarunu ar bīskapu vēl ar dažiem jautājumiem. Un nu, varbūt tās arī nedaudz tādiem provokatīvākiem, kā piemēram es, ko darītu citādāk, eh, ja vajadzētu sākt no sākuma, vai varbūt tās arī par to, mm, kas vēl ir jāpaspēj, kas, nu nevis jāpaspēj, bet kas būtu um, tas, ko vajadzētu vēl um, darīt vai ieviest vai, nezinu, uzlabot vai vienkārši, kas, kas ir tā joma, kur vēl varētu attīstīties eh, lietas, bet tas jau pēc muzikālas pauzes. Thank you. Jūs klausāties raidījumu Saruna ar bīskapu, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit eh, saruna ar bīskapu un šajā vakarā kopā ar Jelgavas emeritēto bīskapu Edvardu Pavlovski. Nedaudz dalījās ar savu uh, pieredzi un iespaidiem par diecēzi, arī to, kāda tad ir uh, bīskapa prāt uh, eh, viņa diecēzi, bet vēl ir arī tādi jautājumi, kā mm, provokatīvi es jau pieteicu pirms muzikālās pauzes, kas varbūt tās būtu bijis jādara citādāk, vai, vai uz tādu jautājumu esat mēģinājis atbildēt? Nu, laikam jau, nu es vismaz tā domāju, ka neatradīs tādu cilvēku, kas tiešām nodzīvoja 75 gadus un atskatoties uz savu dzīvi, nevarēs pateikt, ka viņam ir dzīvē bijušas arī kaut kādas kļūdas. Un es neesmu izņēmums šī lietā, varbūt, ka kāds arī tā nodzīvo, nodzīvojis to dzīvi, ka tiešām eh, viņš tāds balts eh, arī līdz, eh, līdz dzīves galam. Uh, Eh, un skaidrs, ka ne tikai tā, ka kāds, bet eh, ir taču daudzi svētie un, un, un tā, kuriem, kuriem tā arī ir un ir tāds paraugs visai pasaulē, viņu dzīve un viņu uzvedība un viņu darbība, bet varbūt arī viņi dzīves beigās mm, tā, uh, Ehm, nu, varēja pateikt, ka kaut ko viņi tur, ja vajadzētu tagad no sākuma, tur to varētu un gribētu varbūt palabot un citādi, jo mūsu pestīšana taču ir atkarīga ehm, ne tik vien no mūsu darbības, bet no Dieva žēlsirdības un no Dieva žēlastības, ka Dievs ir tas, kas mūs ehm, var atpestīt un pestīšanu to dāvā, dāvā mums tas, ko pavelti, bet eh, skaidrs, ka mums uz to jāatbild. Tas gan viens, gan otrs nav izslēdzams no šīs pestīšanas vēstures vai pestīšanas būtības. Bet eh, skaidrs, ka arī es tāpat, eh, nu, daudzas lietas, nu, daudzas, cik daudzas, bet, nu, eh, dažas vismaz, nu, skaidrs, ka es varētu teikt, ka, nu, to vai citu vajadzēja mazliet citādāk, mazliet vai, vai stipri citādāk nu es te tagad nesākšu skaidrs... Eh, nu, privāto grēku eh, sūdzini. <laughs> Grē, publisko <laughs> grēku sūdzi taisīt un tā, kur, jo visi jau mēs ejam, arī visi garīdznieki, nu, slikts jau tas garīdznieks ir, kas neiet pie grēku sūdzes, kas gadiem ilgi neiet pie grēks un sarg Dievs, no tāda ir bailes. Mm, bet eh, arī es eju regulāri un uh, Mm, un, um, un skaidrs, ka esmu gājis visu laiku, un, um, un man bijuši arī mm, garīgi tēvi, kuri jau ir miruši, eh, bet eh, nu, tas ir cita runa, bet attiecībā uz tādu ārējo darbību, nu, dažās reizēs, nu, tagad pieņemsim zinu par vienu, par vienu garīdznieku, kuru es iesvētīju, bet nevajadzēs teikties. Eh, nu, nebija tas labi, Attiecībā uz vēl citiem daži priesteri manis iesvētītie atstājuši priesterību, bet tanī brīdī, kad viņi bija beiguši semināru, sagatavojušies, kad seminārs par viņiem teica tikai pašu labāko. Man grūti pateikt, ka tā bija mana kļūda, ka es iesvētīju, un gribas tad sev jautāt, a ko tam man vajadzēja darīt, nesvētīt? tad jau par katru var sākt baidīties un nesvētīt. Bet iesvētīts, ko viņš dara pēc kādiem pieciem, septiņiem vai desmit gadiem, nu kā lai to var paredzēt e, pie svētībām, kā lai to atmin, jo pats šis priesteris, šis kandidāts uz priesterību, vismaz es tā domāju, nu kur tādu, tādu, kā sakot, uh, padibeni atradīs, ka viņš tā arī domās. Es tagad saņemšu priesterību un pēc pieciem gadiem es neskatīšos ne uz saviem solījumiem nekā un es atstāšu priesterību un viss un man tur tā priesterība bijusi nebijusi. Nu, varbūt, ka kāds arī ir, lai viņam Dievs piedod. Bet parasti jau visi ir priecīgi saņēmuši šo e, priestera svētības un, un pacilāti un, un, eh, un tik daudzi priesteri e, raksta savās tādās nu, tās lapiņas, tādas svētbildītes, otrā pusē tādas piemiņas bildītes, un, un tur tie pirmie vārdi uh, E, ir e, taisnie, nu es vismaz tā domāju, ka no sirds rakstīti augsti slavē kungu mana dvēsele, kad katrs priesteris grib atkārtot šos, šos e, sajūsmas vārdus, ko teica visvētā jaunava Marija, kad viņa tika izvēlēta par pestītāju māti, un priesteris izvēlas šos vārdus, nu es vismaz tā, nu, nu, ļoti gribu ticēt un, un gribu apgalvot, ka nu, tiešām šie vārdi viņam rakstīti no sirds. Kāpēc tam tas viss, nu, kā sakot, nu, izvēršas un, un kā to viņš to praktizē un piepilda, un kā viņš to izdzīvo, vai viņš slavē, Varbūt viņš tā pārstāja mazliet slavēt un priecāties par savu priesterību, un tad eh, pamazītiņām iet uz leju, uz leju, jo nu, neviens jau nekļūst ne svēts, ne, ne grēcīgs tā uzreizes, eh, pamazītiņām, pamazītiņām, kas nu, kas, teiksim tā, nu, varbūt neatrodot citu, citu tādu netikumu, kas vienu reizi ir piedzēries, alkoholu lietojis, tas nav dzērājs. Un tam ir gadījies, bet kam gadās otru reizi, trešo reizi, tanī pašā varbūt piecas reizes vai sešas vienā nedēļā, nu, skaidrs, ka viņš ir dzērājs. Un tas ir, tad aiziet uz leju un, un uz leju un uz leju, un tāpat arī otrādi. Uh, ja kāds e, grib augt sanī svētumā, nu tad viņš var apņemties kaut ko gāvēt, e, kaut ko vairāk lūgties, apņemties kādas konkrētas lūkšanas, rožu kroņa neizlaist nevienu dienu, e, jau ir labi, ja priesteris katru dienu vismaz vienu daļu rožu kroņa lūdzas, jau par viņu var teikt brīnišķīgi, jau, jau labi. Un ja viņš vēl vismaz piekdienās apstaigā mm, krustaceļu, jo katram priesterim taču ir pieeja baznīcai, nu kā kaut kur pie baznīcas, taču parasti jau priesteri dzīvo, un ka viņš apstaigā vēl krustaceļu, ja viņš mm, lielā gavēņa laikā katru dienu apiet krustaceļu, vai tas ir ar draudzi kopā vai nē, nu tad viņš aug, tad viņš iet, tad viņš priecājas par to, un un, nu, tur ir tā lieta, un tad kaut kā man pat negribas pārmest sev, ka es esmu lielu kļūdu un pārkāpumu izdarījis, pieņemsim, iesvētīdams tos priesterus, kuri ir atstājuši priesterību. Uh, Nu, ir mhm. arī mūsu diecēzē tādi, un, eh, un tas nav nekāds eh, tas, ko noslēpums un, un jaunums, bet eh, vai es tagad, ja būtu, tad to nedarītu, nu, gribas teikt, ak, ko tam man darīt? Vai ne, ne, jo tā jau arī ir pareizi, pareiz, nu, kad tajā brīdī jau parasti uz ordināciju parasti visi vairāk vai mazāk ir svēti <laughs> un pēc jā, tam dzīve jā. Uh, eh, izbružā. <clears throat> Bet, lai vai kā tas ir mm, bijis, uh, ir kaut kāda mācība, ko, kā, kā rīkoties tad, kad uh, ir šāda problēma, kad tie priesteri aiziet kad, kas tur notiek? Ir kaut kāda doma, ko varētu darīt, kā varētu varbūt, nezinu, palīdzēt vai ko vajag citādāk vai, nu, ir kaut kas um, no tā kāds secinājums. Te vienu brīdi bija runa par pastāvīgo formāciju, bija pat uh, um, bīskaps Kravalis un, man liekas, priesteris Andris Ševels uh, un biskaps eh, Viktors Stulpins Romā uz konferenci, un runa bija par pastāvīgās formācijas lietu, bet vai ir kaut kas no personīgās, eh, kā teikt, kalpošanas biskapa kārtā, eh, kas šķiet, nu, tas varbūt tā būtu bijis labi, ja tā izdarītu? Um, nu, tas, ko saņēma šie priesteri, šie, tas, ko, nu, tāda, tāda, uh, viņu, viņu kopējā darbība un sadarbība, es neesmu tā lietas kursā, kur varētu visu tā smalki pastāstīt to viņiem pašiem, tad jau, e, ja Radio Marija uzaicinās šeit, viņi varēs, varbūt varēs pastāstīt, ko tad viņi tur ieguva un ko viņi varēs likt lietā. Bet e, pagaidām neesmu dzirdējis, ka nu, kaut kas tā tiešām notiktu, bet e, tas ir, es padzirdējis to ļoti priecājos par to, ka, ka nu kaut kas ir, ka kaut kādā veidā tiem priesteriem eh, varēs palīdzēt, ka viņi uzturētu šo, kā jau teicu, to pēc uh, Eh, semināra beigšanas pašas priesterības sākumā to brīnišķīgo tādu eh, svētuma un prieka eh, to garu tādu, ka viņi ar to dzīvotu. Un tur uz to tikai aicināt var. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka seminārā ir kopējas lūkšanas rītā, vakarā, uh, ar visiem kopā, kopējas lūkšanas pirms ēšanas, pēc ēšanas un, un tā tālāk. Katru dienu viņi nāk uz svēto misi eh, un, eh, un visu laiku notiek šī tāda eh, garīgās dzīves, tāda palīdzība garīgajā dzīvē, lai viņi to nu, nepazaudētu. Un ja priesteris to nepazaudē arī tālāk, un varbūt arī uh, studijās un tā, e, un, un kaut ko atkārto, atkārto no mācītā, e, varbūt kaut kas ir palaists garām, e, un tad viņš, tad viņš aug un viss kārtībā. Kādā veidā viņam palīdzēt? Nu, skaidrs, ka, ka tā, tas, tā Kriesteru rekolekcijas jau notiek katru gadu, uh, vienmēr un tiek aicināti tur un tur, un es tā skatos, un dažreiz e, tie paši priesteri, kuri gadskārtējo reizi uz rekolekcijām Un skaties, ka viņš atnāk vienu dienu, otru, trešajā jau viņa nav. Viņam tur darbs ir um, draudzē. Nu, neizkontrolēs varbūt jau skaidrs arī ir. Ir jau arī slikti, ka, pieņemsim, piesaka bēres un priesteris pasaka, man ir rekolekcijas rokat paši. Es tad parasti tā priesterim saku, bet ja tavs tēvs nomirtu un tu tev tā no prāvesta saņemtu tādu atbildi, vai tu būtu ļoti tāds sajūsmā par to. Bet tā jau ir cita runa. Bet ja uz to, tur ir kā viņiem dabūt, es neesmu, nu kā tā žargonā saka, atkodis to, kā viņiem uh, to pateikt un aicināt uz to, ka viņi tiešām uh, tā censtos pēc šīs, pēc šīs rekolekcijām ka viņi to garīgumu savu e, tādu stiprinātu, atjaunotu, ka viņi arī rekolekcijas būdami nevis savā starpā plēpātu, bet pārdomātu to, ko viņi ir dzirdējuši, e, kā viņi to uztvēruši un e, vai viņi kopā vai atsevišķi iet eh, arī krustaceļu, kā tas rekolekcijās paredzēts, un, un, eh, un rožu kroni, un tā, kā to dabūt, un ja tas, nu, ja tas priesteris to pat nedara tanīs gadskārtajās rekolekcijās, uh, kaut kā plaižas rokas viņu aicināt kaut kur vēl tur otru, trešo, ceturto reizi pa gadu, nu tad viņš pateiks, ko tu te izdomāji, tas taču nekad nav bijis, tas nav, nav paredzēts, un, un kur tad tādi kanoni, a, kanoni tiešām tikai vienreiz gadā paredz šīs priestera nu, rekolekcijas. Tad, kad, kad aiziet uz tām <laughs> rekolekcijām. <laughs> Labs ir, ekscelents, mums nav daudz laika, vēl vienu jautājumu gribu uzdot, un tas ir, kas vajadzīgs vēl darīt diecēzē. Ir kaut kas tāds, jā, šito vajag darīt, izdarīt. Bez tāda, kā teikt, rutīnas pasturālā darba eh, ir kaut kas tāds lielāks, ko eh, redzat, kā, nu, jā, nākošajam varbūt tā šī būtu tā svarīgā joma. Biskupam Spigņevam <laughs> šoreiz varbūt tās klausās. <laughs> nu, es, man tā grūti, kas, ko es baidos atļauties tagad uh, arhibīskapam, metropolitam pateikt, tev to un to vajadzētu darīt. Uh, tā, uh, nu, tad viņš var... Mm, ka tik viņš nepasaka, nu tā kāpēc tu to nedarīji, <laughs> nu, tā vajadzēja izdarīt. Tu taču biji tur 14 gadu, kāpēc tad tu eh, man tikai to atstāji? Es gribu teikt, ka nu, gan jau nākošais bīskaps zinās un, un tagatējais, kas ko tapustuliskais administrators, kas ir iecelts pārvaldīt diecezi, kā, nu, kā īsts bīskaps mēs tā saucam, nu, nu, tā ir tāda jau vairāk teologiska un, un kanoniska uh, lieta, kā nosauc to bīskapu, bet bīskaps, arhibīskaps ir īsts bīskaps līdz galam un, un tas nav nav tā, ka mums nav eh, Jelgavā bīskapa. Nē, tas ir nepareiza doma un tā nav, ka nav. Ir, Pat veseli ir, trīs. <laughs> ir, no nu, trīs varbūt ir būt pa daudz, <laughs> ar vienu pietiks, bet viens ir un, eh, un viss ir kārtībā, tā ka eh, tur, ja viņš, nu viņš nav bīskaps tādā ziņā, ka viņu var atcelt jebkurā laikā pāves un tad, kad ir nozīmēts par bīskapu, ka viņš kā bīskaps, pīpskaps nozīmēs tādā diecēzē, tad eh, arī pāvestam ir jāpasaka, kāpēc tad viņš viņu ir atcēlis. Bet eh, apustulisko administratoru nav jāpaskaidro viņam, kāpēc viņš ir atcēlis. Ar, un, un logiski, ka ar to, ka viņš eh, nozīmē bīskapu, kurš jau tāds, nu, riktīgais, kā sakot, riktīgais, nu, visi bīskapi ir riktīgi, bet eh, ka viņš ir tāds, eh, kurš eh, tāds, nu, paliekošais un uz visu laiku bīskaps, tad apustuliskais administrators automātiski tiek atbrīvots no šī pienākuma pildīšanas. Un es domāju, ka to biskaps redzēs e, pats un, e, un redzēs arī tās prioritātes, ko viņš, e, nu, kas sakot, nospraudīs sev, to arī darīs. Mm. Viņš jau nākošā svētdienā ir paziņojis, ka viņš būs katedrālē Jelgavā kā, kā Jelgavas bīskaps, kā Jelgavas apustuliskais administrators, bīskapa pienākumu pildītājs, un viņš grib tikties ne tikai tā, ka not, nocelebrēt un e, misiju un, e, un pateikt kaut kādu uzrunu homīliju un, un viss, un, un e, ar, kas kaut, mašīnas durvīm e, aizcirst un aizbraukt, lai visi skatās tikai, mm, kā viņš aizbrauc, bet e, viņš arī grib tikties ar <clears throat> <clears throat> atvienojas, ar draudzes tādiem aktīvistiem, darbiniekiem, tie, kuri tur darbojas visādās jomās un ar katru, ar katru varbūt aprunāties un, un varbūt kaut ko arī pateikt un katram, katru aicināt uz tādu, nu, uz tādu darbību, kā viņš pats to redzēs. Tad radam arī klausītāju šo svētdienu 9. ja nemaldos, uh, Eh, februārī eh, bīskaps Zbigņevs Stankēvičs eh, viesosies Jelgavā, kur svinēs misu un būs iespēja satikt viņu. Tieši tā. Bet ar to mēs arī noslēdzam šī, šī re, šīs reizes sarunu ar bīskapu Edvardu Paulovski. Paldies milzīgs par to, ka bijāt un dalījāties ar savu pieredzi un zināšanām. Paldies! Varbūt Paldies tā svētību visam. beigās. Jā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Un ar tavu garu. Lai kunga vārds ir slavēts no šī laika un mūža. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā, kas ir radījis debesis un zemi. Lai svētī jūs visus visvarenais Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Amen. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Pateicība Dievam un uz tikšanos rādījumu arī klausītāji nākošā mēneša sarunā ar bīskapu. Jūs klausījāties raidījumu saruna ar bīskapu par aktuālām baznīcā un ārpus tās, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam.